cho pa ve la cha na chan tha chọn si chọn chương mê xin là tháp si nắp nương si phượng nhọn phiêng phà na ขันแต่ก้าวภาคบ้านผู้กรรมบังจะกรรมนาผู้กรรมนักกรรมนาจุนหาที่ในที่วานนะ chuan kan chia kan chua nua mo nua ka ka bom chắc qua kẹn om tôm để tôm thuyền thì lên khoang nà phần xước bà phết vuông khoang phòng la ke cho đứng chút bỏ nhóm chuột bỏ nhóm pa ka ka ta trở lại đi nà phương làm sư tu pa lô พนามชมตัวปังชอบพนามตอบแล้วตัวเผาหุยหมวดสหามนะภาษาเชื้อชาติเผ่าได้สิหมเพียงผู้ได้สิตัวเพียงให้แค่กระตามฝูงเผ่านะ นะเจอเป่าติเสียงห้องปนลมพ้องออกมาคมเฮ็ดบ่ควรบ่สมเม็ดบ่สัตว์บ่เสียผู้ใดแล้วสิก้าวเสริมเบ้าไปเยืนกะสิเยืนฟังผู้เพื่อผู้เกินของฟังพงสิผู้เกินผู้เฮ็ดหมู่ถูบ่แลฟังนะนับเวลานั้น ดนปันใดบ่อากล้าวถูกมูเช้าเทียบไทยบันดนให้ในเม็ดฝันในขณะป่วยอยู่นานวิญญาณถูกเจ้าพาไปไม่ใช่จักเป็นไปล่างกำยำนุ่งภาษีเจ้าแดงลา งนะนมุทาไปกรรมบอนใจกรรมที่นำกรรมแล้วก็าคำเอ่ยชีวันนี้นะลูกพูนละเลื่อนเดือเลื่อนควรปวดรวมพังคุมใหญ่เจ้าไพศาลนี่นูนบ้านตะเลเทเท้าขัน้าเวงที่แสนเวงนะเรื่องด้วยสายของน้ำเป็นผงพองหอนเดือดปวดบ่เหือดบ่เหือนสุดแดงลาเจ้าดังฟัน นนาหลายจนนับบ่ได้จากคุมใหญ่หรือคุมกลางเจอคุมบางหรือคุมหนาได้ทางตาเล่จอนนะยามันหูยังหน้ามาบางยามกระใสแสงเปลี่ยนเป็นสีทองแดงเบิ่งไปมาปะเปลี่ยนซ้ำกายเป็นน้ำเจ้าแก้วพงคิดเห็นแล้วอกสิแตกพวงใจบ่ลวงพ่อหน่อยคุณยายเออ พวกคนลอยอยู่ในวังกระดังเกเจ้หัวมอนนะลงให้หุนวอดห่อนตาอ่อนซ้อนควงควันโอดเพื่อนว่าโทษพวกนี้ย้อนนี้เว้นเจ้าตอนท่ามนะเฮือพระพุทธบอกขี้ซ้ำไปลำเอือนเจ้าลำเอือดบอกคือบอกควรพอลบกวนผู้ทรงกาแนมนะเยิ้มเป็นผีจึงมาใส่เว้นจังไรเจ้าของก็เมื่อยานลายดนโน เอานี่นะก็เล่นเดกคือคำบอกที่เพิ่นคานนะบ่ทันโดนต่อใดนานเพิ่ผพายางเลยกายตรวจย่างไว้เหลือตาบอกเจ้านายเพิ่นก็เอ้างนะ ถ้าไดเดินในทานโปรดสงสารอย่าทิมปล่อยหากเจ้านายนั้นบ่ซอยบอกว่าจมจุมน้ำสิตายทิมอย่างแน่นอนนะน้อยเกิดแสบเกิดห้อนมีผงเปียกป่วยลงมาตามขยายเหงาขยืนปังเพื่อนแดงจนบวมช้ำน้ำคิดเห็นเกิมที่ตนต่างหาแนวทางแกงส่งเพิ่นละนาดใจเหลือเกินทั้งฟองเหยวเข้าหน้าแมงสิจามยางบ่มีนะ เพื่อนจังพาไปสู่เที่บองเป็นลานพองเป็นเดือนปาลานเนียนบอกให้กินน้ำละพาททานยาลอสานนะเบื้องไปมาในถ้วยจังมันสวยล้วนแต่แก้วเปิดเบื้องกองเข้าแล้วสวดเลืองล้วนนะแต่เพียขคงสนดอกน้ำนะคุณนยู่ ายังตรงไปแอ้งน้ำติดตั้งโยเป็นแถวทันคุณยายเอ้ จะบอกกันตักมาว่าสิกินายหอนนะแต่อ่อนสอนมาเลียวพอแต่หัวที่ยังใส่แยวน้อยกับกายเป็นแก้วจักเป็นไผ่สีเดียมได้ในลงให้ว่ายาวยุ่มนะลีวันทากาบกมถามเนื้อเรื่องที่มันเป็นเวอนี่ยังน้ำฟองบอกเจ้านายเป็นใครอ่างนะมา่มึงฟังมึงถั่วเมียปันหัวกระจงเสือคิดเบ ิ่งดูอายขีพี่เอาอยังเดใส่บาทสองพอได้ยินเพ็่นบอกจวงเฝ้านั่งโศกโศกีง่ายเอ้ย เฮาในมาในล่างคนในปุ้นใจสำไฟจีนนะมือที่อกแล้วก็ให้ย้อนทำไปบ่ถูกต้องคิดเห็นหน้าแม่เจ้าของเราใส่บาทสู่มือคือสิพ่อแต่ส่วนดีนะเมื่อพอเข้าไปอดที่มีน้ำว่าเมืองสวรรค์ฝันเป็นแต่แนวดีดีปันเราหิวเจ้ายังเขานะเพื่อแล้วมาให้จนพ่อเพียงเมื่อตัวเสียงเลี้ยงดูพอและ ถวยสวสวยก่อนวันแต่ทางนะเหลือใจเดียวพออยากขวางว่าสิมัมจาอยู่ในจันในสามหล่นแก้วพวงเจ้าแทงดูนนะมุนเลยน้อที่ทำไว้หายไปใส่เม็ดสิลีว่าสิกินแสบซอยคอยได้กระบอยเห็น ก่อนสิพาดภาคเวนจึงก่อยก้าวเจ้าคำถามประสาท งามเป็นของไปโปรดกุณาใครชี้นะเพื่อนมาฝางหลังนี้ต้นเจ้าของนั้นบวชอยู่ว่าลูนี่บอกให้หูคือน้ำเขาเท่าเมียแล้วละเดิมนะ oh ยุดลอยสิบเก้าแล้วนั้นจึงสิวายปานมาสถิตมีมานวังตะกันจงงามกุมนะท่านกูหขึ้นโคงกับลงไปบอกข้าวอีกเก้าอีกเศ้าปีตุนเงาจังเสียวเจ้านั้นมาลงรอหน่วยอาบายนะเสียใจเดียว พูดว่าเสียใจหายนายเพิ่นแถลงการจบจากฝันก็เลยลูกค่อยๆฟื้นสติฟื้นเมื่นตามาเห็นไทยไทยสักข้ากับเมียเมียงฝ้าเราความเป็นจริงที่นิมิตไปพ่อพ่อแต่ตอนต้นกระทั่งไปที่ขอจำจีไว้บ่หมายก็ป่าปังมีอย่างเดียวแต่ทำบุญตลอดตายจะไว้เมียนะขอบจากเวียนไปอ่องสวรรค์ท้องเจ้าน้ำแม่เพื่อเป็นคู่สีซอยแก่กันนักแล้ว لنا ستوبوا لنا ستوبوا านติดใจว่าว่าฟ้าผ้าหัวป่าหมอลวมหักยังคว้าน้อไม่สูงจนเพมางนะเข้าใจนี่เลยยังท่านมิที่จันผู้เลี้ยงคลองตายังหัวบ่ถูกต้องฟังเสือนจะเอ่ยขาน เดียดนั่งเมียเลี้ยงนี่นั่นสำฟานนี่นั่นเสียงฟาดประเดียงผัวปัญญาสามในหวยตามกระใจลอนนะก่อนฟ้ามันเสียมหามมันหำเสียงออกมาก่อนจังคงเมียดควงคอนโอบางข้างกะควงขวนหัวป่าหมอสรุปววนขั้นสิเปียบคือหัวผัวคุณยายเออ ถูกฟ้าลวสมีแสงนำสู่แรงบ่เคยยังหนาผัวบ่ฟังมีแก้วถูกซุ่มแก้วแก่ทรงลังดังนิทานเรื่องนี้เสมือนปีเจ้าเครื่องหมายข้าวฟ้ากดพิโรธทายถึงกันฟ้าหัวป่าหมอคุณยายเออ ล้มเนี่ยหักยังข้อนอไม่สูงจนพี่มากงนะเตียผู้ทา้งมันดาแก้วเกิดน้ำแนวนอไม่ไพ่ลูกไทยไล่ออกจากบ้านไปเน่าทันจะวัดว่าปิศาเรื่องนี้นานเกิดถือคาละคาเกล แผลผู้เถื่อผมแทงสำเนยียบตมที่เหม็นเน่าคำโบราณเปิ้นจางเอาเาเคยฟังจนหูแว ว่าเมาเมียนั้นลืมแม่หลายทมเถือแต่เปิดพ่อ ขอบทน้อยจงละว่างนะเอาละยุดพักย่างจบคำสั่งตอนปลายขอประคุณหลายหลายที่รับฟังจนจบบันนะถ้าพบกันในงานนางานสิมา อย่าลืมข่าวสุนทรภาคสำเนียงเล่าเพชรเสียงทำเทศตอกย้ำ तुमको अन्य से से लो अंग ले औला दे